spréngt. Weem gehéieren iwwerhaapt d'Ressourcen am Weltall? Kann een sech do einfach zerwéiere goen? Majo, dat ass déi Fro, déi ebe lo gekläert gëtt iwwert dat Gesetz. Et gëtt e Space Act vun de Vereenten Natioune vun 1967 an dee seet eigentlech, alles wat am Weltraum ass, gehéiert der Mënschheet, der gesamter Mënschheet. Deen ass awer 1967 natierlech net dovun ausgaangen, datt een iergendwann eng Kéier kéint Gesteng vun engem Asteroid benotze respektiv zeréck op d'Äerd bréngen, mee et ass méi drëm gaang, fir ze soen oder ze verbidden, datt e Land higeet a säi Fändel op de Mound stécht a seet, sou, de Mound, dat ass elo. Lëtzebuerg oder Amerika, wann, vue dass déi déi waren, déi dann dat gemat hunn. Dat dat geet net, kann een also net an de Weltraum goen a soen, dee Asteroid do, dee gehéiert elo mir, well ech hu lo mäi Fändel hei dragestach. Dat funktionéiert net. Mee mir hunn awer gesot, et gëtt awer Parallele mat eisem, mat eisen internationale Mierer. Déi international Mierer gehéieren och kengem, mee et kann awer jiddereen dohinner fësche goen. Dat heescht, de Fësch kann ee mat zréckhuelen, dee kann ee kommerzialiséieren, mee et kann een net soen, dat do Mier gehéiert elo deem an deem Land.